Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 23, 1958 Ang ordinasyon sa pagkapari ni Archbishop Francis Cardinal Arinze ang kasalukuyang prefect ng Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments sa Holy See Nanatili ang nooy si Father Arince sa Roma matapos ang kanyang ordinasyon bilang pare para pagpatuloy ang pag-aaral ng teolohiya. Naging guro din siya sa liturgy, logic at basic philosophy sa Bygard Memorial Seminary. Dahil sa kasipagan at dedikasyon, itinalaga siyang Regional Secretary for Catholic Education sa Nigeria. Nang lumaon, inilipat siya sa London kung saan pumasok siya sa Institute of Education. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.